Thank you. Տիկին Հարությունյան ձեր ղեկավարած ընկերությունում Արցախի հանրային ռադիոն առողջություն հաղորդաշարը շատ հաճախ է եղել, մեկնաբանել ենք տարաբնույթ հարցեր, թեմաներ, կապված ատամնաբուժական տարբեր հարցերի, process-ների հետ։ Այսօր մենք կխոսենք լաբորատոր հետազոտությունների մասին, որը շատ մեծ արձագանք է գտել մեր հասարակությունում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ կարող եք ասել։ Dentex Dental Group համանախագահ ընկերության գործում է ոչ միայն ատամնաբուժական կլինիկա, երկրորդ հարկում արդեն 4-րդ տարին է, ինչ իր ծառայություններն է մատուցում Հայաստանի Էկոսենս լաբորատորիայի ֆիլիալը։ Ինչու ներկայանում այդ ֆիլիալի հիմնական ծառայությունը հիվանդներ, որոնք կարիք են զգում դժվարամաչելի լաբորատոր անալիզների, արյունը հազնում են տեղում, արյունը ուղարկում ենք էկոսենս լաբորատորիան, շատ կարճ ժամանակում ստանում ենք պատասխանը եւ հիվանդների բուժումը մնում է Արցախում։ Առաջինը, ասինքն Արցախցին բուժվում է Արցախում։ Երկրորդ, այն ճանապարհը, որ հիվանդը պետք է անցներ այդ 400 կիլոմետրը, գնար իր անալիզները հազնելու, հազնում է տեղում։ Երրորդ, այն ժամանակը, որ նա պետք է կորցներ ճանապարհին մնալու, հազնելու, պատասխանը ստանալու, նորից այդ բոլորը ստանում է տեղում։ Եվ հաջորդը, որ ամենակարևորն է, այսօր ֆինանսի խնայում եւ տնտեսում։ Եվ մի փոքր թվախանակով ես ես տեղեկացնեմ, թե այդ ֆիլիալը, այդ մասնաճյուղը, Էկոսենս լաբորատորիայի մասնաճյուղը այդ 4 տարիների ընթացքում ինչքան անալիզներ է կատարել եւ քանի հաճախորդ են դիմել։ Տիկին Այդա, նշեցիք, որ արդեն 4 տարի է ինչ մեզ մոտ գործում է Հայաստանի Հանրապետության Էկոսենս լաբորատորիայի բաժանմունքը։ Կխնդրեի ամփոփեիք, ինչ եք արել, ինչ եք կատարել 4 տարվա ընթացքում, ինչ լաբորատոր հետազոտություններ։ Լաբորատոր հետազոտությունների տարատեսակները տարբեր են, սկսած վահանաձև գեղձի հորմոններ, օնկոմարկեր, վիտամիններ, լյարդի, արյան բիոխիմիական անալիզներ, տարբեր ինֆեկցիոն հիվանդություններին վերաբերող անալիզներ, հղիության հետ կապված բոլոր անալիզները, բոլոր հորմոնները շաքարային դիաբետի անալիզները մի խոսքով համարյա բոլոր հիվանդությունների հետ կապված անալիզները կատարվում է արյա միջոցով եւ արյունը վերցնում ենք ուղարկում Երևան Էկոսենս դիագնոստիկ ցենտրը եւ պատասխանը ստանում։ Այժմ մենք կխոսենք գների մասին։ Արդյոք մատչելի են գները։ Առաջի մեկ տարում մենք աշխատում ենք պրոմտեստի նույն ջևի դիագնոստիկ ցենտրի լաբորատորիայի հետ։ Դա 14 թվականին էր։ 2015 թվականից համեմատած գների հետ Էկոսենս լաբորատորիան ավելի մաչելի գներով էր կատարում։ Դրա համար արդեն երրորդ տարին է ինչ աշխատում ենք Էկոսենս լաբորատորիայի հետ։ Ամենացածը սկսվում է 1500-ից եւ վերջանում արդեն հորմոնները ավելի մանավանդլիարդի հետ կապված անալիզները միջև 60000 միջև 90000 ասինքն համեմատաբար էժանի եթե հիվանդի բոլոր անալիզները կատարվում է տևում լաբորատոր հետազոտությունների մեջ բնականաբար մտնում է նաեւ արյան հետազոտությունը միայն արյունն են հասնում տիկինայիդա իսկ ինչպես է կարողանում քանի օրվա ընթացքում է կարողանում հասցնել հայաստանի հանրապետությունը նույն օրը Վերջնում ենք այդ նույն օրնել, որպեսզի պահպանվի արյան բոլոր հատկությունները եւ որակական ոչ մի փոփոխությունների չի ենթարկվի, նույն օրը ուղարկում ենք եւ նույն օրը գալիս են դիմավորում ու հասցնում լաբորատորիայի քննության։ Նույնիսկ եթե այդ օրը ընդամենը մի արյան անալիզ Եթե մի հատը նորից ուղարկում ենք չեն պահում։ Բացառիկ դեպքերի, որ ենթադրենք անալիզը տալիս են, նայած ինչ անալիզ։ Եթե հնարավոր է պահում ենք մյուս օրը, բայց ամեն օր մենք ուղարկում ենք հայրենի։ Ասեմ, որ հաճախորդներ շատ եք ունենում, անձամբ ես տեղյակ եմ, եւ մարդկանց մաչելի է այդ լաբորատոր հետազոտությունը, որպես երկար տարիների վաստակ ունեցող բժշկուհու ցանկանում եմ ձեր մասնագիտական խոսքն իմանալ այդ հետազոտությունների մասին։ Եթե հիվանդի նշանակում են անալիզներ եւ հիվանդը պետք է գնա Երևան եւ հասնի այդ բոլոր անալիզները եւ ընդամենը մի շաբաթ մնա այնտեղ Հազնի ու պատասխանը վերցնի մեծ մասի հիվանդների մնում են Երևան բուժվելու։ Երկրորդը՝ հազնում են այստեղ եւ ստանում պատասխանը եւ իրանց բժշկի մոտ շարունակում, այսինքն Արցախում շարունակում իրանց հետագա բժշկությունը։ Երրորդը, որ ավելի մաչելի է գների տեսակետից, Եվ հիվանդները մեծ հաճույքով են գալիս ամբողջ հանրապետության մակարդակով շրջաներից, մանավանդ բոլորը տեղեկացված են, բժիշկները գիտեն, եւ իրանք հիվանդերին ուղարկում են եւ մնում են գոհ հետագա ընթացքից եւ պատասխաններից։ Տիկին Այդա, այսպես օրինակ ատամնաբուժական աշխարհում կան շատ լոգոտաններ, որոնցից օգտվում են մեր հաշմանդամները զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի անդամները, արդյոք լաբորատոր հետազոտություններում գործ գործում է այդ համակարգը։ Կարող եմ ասել ոչ, բոլոր անալիզները վճարովի են, բայց եթե կա կատեգորիա, որ հնարավորություն չունի, բայց անհրաժեշտ է կատարել անալիզները, կապվում ենք Էկոսին դիագնոստիկ ցենտրի տնօրինության հետ եւ որոշակի զեղչումներ է տալիս անալիզները կատարելու համար։ Իսկ ինչպես ծնվեց գաղափարը այստեղ բացելու Գաղափարը ծնվեց այսպես. Ինես Արամովնան Էկոսենսի գլխավոր տնօրենը Հայաստանի, Հայաստանի դիմում է մեզ, որ մեր լաբորատորիան ունի ֆիլիալներ Լեննականում, ունի Ղափանում, ունի Երևան քաղաքի տարբեր տեղերում։ Գուցե դուք էլ համաձայնվեք, որ մեզ տրամադրեք տարածք մեր մասնաճյուղը ձեր մոտ բացելու համար։ Եկան, տեսան, հավանեցին, փոխադարձ համաձայնությամբ տվեցինք տարածք եւ փոխադարձ համաձայնությամբ բացեցինք ֆիլիալը մեր մոտ։ Եվ արդեն 3 տարի է ինչ գործում է։ Ո՞վ է աշխատում մեզ մոտ։ Աշխատում է հիմնականում երկու լաբորանտ, որովհետև իրանք վերցնում են արյունը ուղարկում։ Երկուսն էլ փորձված, փորձառու, հմուտ, եւ շատ հաջող էլ կատարվում է։ Գոհ եմ։ Եվ ես եմ գոհ, եւ հիվանդներն են գոհ, եւ բժիշկներն են գոհ, բոլորը։ Ինչ խոսքով կավարտեիք մեր հանդիպումը Տիկինայի դա։ Նախ կցանկանայի բոլորին առողջություն, Վիրաբույժին մի խելոք ասացվածք ունի. լավ վիրաբույժն նա է, ով քիչ վիրահատություններ է անում։ Այսինքն, պացիենտները թող լինեն առողջ, վիրահատությունները քիչ։ Կցանկանայի, որ լինեն առողջ եւ անալիզներն էլ համապատասխանաբար քիչ լինեն։ Դա բժշկի խոսք է, դա հայուհու խոսք է։ Եվ բժշկի խոսք է, եւ հայուհու խոսք է, եւ կնոջ խոսք է, որովհետեւ անալիզների մի երկու յորորդը եւ ավելի շատը հասնում է Ղարաբաղի կանայք, կապված տարբեր հիվանդությունների հետ։ Պաթոլոգիաները թող կչանան։ Այնուամենայնիվ, եթե կան, թող լուծվեն տեղում, թող հեշտ բուժվեն Եվ հետո խաղաղություն մեր Արցախ աշխարհին, որտեվ սա հետպատերազմյան ստրեսային հետևանքներն է մեծ մասամբ։ Առողջություն մեր բոլորիս։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հանդիպման, շնորհակալություն բոլորի անունից լաբորատոր հետազոտությունների համար, որովհետև ամեն դեպքում լաբորատոր հետազոտությունները շատ կարևոր են անհրաժեշտ են բժշկության մեջ, դեր Հիպոկրատի ժամանակվանից օժանդակ բժշկական քննություն է։ Իսկ հիմա Փարքասո ժամանակակից սարքավորումները թույլ են տալիս, որ ամենափոքր ամենաաննշան պաթոլոգիաները հայտնաբերվեն։